Василь Стус. Літали мухами плітки, дзищали, наче на віжанні, стискались пальці в кулаки, а він ховав їх у кишені. Сичала заздрість і зімли, тягла його на суди плаху, і очі повнились слізьми, а він сміявся, щоб не плакать.